страхається вельми. А ті бенкетують. Хоч весь час і крутиться думка, бенкет не безконечний, і вона росте, наприкінці займає всю голову, всю людину, кожен її момент і час. Вона дивиться на світ, а думає тільки про це. Не думають, мабуть, ті, хто часто зустрічається з безносою вічнавіч як наш покійничок. Але хіба ми знаємо, який він був насправді, і що ми знаємо про людину взагалі? Сергій подумав, що безпалий мудріший, ніж здавався йому раніше. Шукав, щоб виколупати з його бубаніння щось для своєї промови, але не знаходив нічого а вже попереду виднілися три розкопи. Один з них призначений для домовини, яку несуть вони. Покійничок, скажу я вам, був з характером, мовив Сидір Кіндратович. Попсував і мені нервів, а вже моїм начальникам. Як вони й терпіли його, мабуть, дехто радіє. Радіти гріх. Ви це так щиро по-християнському? А як же? В карти теж гріх грати. Ірша подумав, що це йдуть поруч компаньйони до дурня, кінга або і преферансу. Нас хвилює минуле і майбутнє, мабуть, не слухаючи завгоспа бубонів безпалий. Ті, що відійшли, і ті, що не прийшли. Тільки тих, що не прийшли, ми не знаємо. І тому часто ставимо себе на місце тих, які відійшли. Якими були б ми, скажімо, коли б отако покалічило нас? Якби мене отако покалічило, прошепотів вірша. Але одразу ж відкинув, не годилося. Ну, що він скаже через дві хвилини? Якими словами відкриє мітинг? Учора списав кілька аркушів і всі порвав. Сподівався, слова прийдуть самі, а вони не приходили. Як зараз бачу його очі. Так іронізував сам Рубан, коли заходила мова про те, що хтось із них може померти. Ось і могила. Труну поставили на горбик землі поруч з нею задзвеніла мідь маленького оркестру. З боків підходили якісь обтріпані бабусі в чорному. В головах покійного стала маленька білява жіночка, та, котра приходила до них у сектор. Хто вона звідки взялася, ніхто не знав. У руках тримала велику пишну квітку калачика, мабуть, зрізала вдома з вазона. Вона плакала. І плакала клава. Біля неї стояв Тищенко, крадькома долонею витирав сльози. Це чомусь вразило Іршу і аж кульнуло ревністю в серце. Сергій дивився поверх труни, поверх людських голів, туди, де за парканом шуміли на вітрі чотири берізки молоденькі, статні, тільки не починали життя, впивалися соками землі, гралися з сонцем, перешіптувалися про щось своє. Їх не вганяла в смуток мідь оркестру, хоч чули його щодня, не тривожили людські голосіння, дерева вмирають по-своєму. Їм не було діла до людського горя бо Ірші, котрий почував панічний страх, ба навіть розпач, бо й досі шукав того першого слова для своєї вимушеної промови. У нього від напруги виступив на чолі піт, на очі набігли сльози. Товариші нарешті рвонувся, і йому здалося, що падає в яму бо в голові стояла Чорнота, а в ній жодного слова. Та Певцюмить з за спини безпалого